وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع ولا تتبع سبيل المفسدين موسى ile 30 gece için vaatleştik. ve buna 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceye tamamlandı. Ve Musa kardeşi Harun'a dedi ki, Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et ve fesat çıkaranların yoluna uyma. ولما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hitap buyurunca Rabbim bana kendini göster sana bakayım dedi. Rabbi buyurdu ki sen beni bu dünyada asla göremezsin. Fakat dağa bak şayet o yerinde durabilirse o halde sen de beni görebilirsin. Derken Rabbi daha tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılarak yere düştü. Nihayet ayılınca Rabbim seni her noksanlıktan tenzih ederim. Bu talebimden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim. Kâle ya Musa inni istafaytuke alennâsi birisâlâti ve bikelâmi birisâlâti ve bikelâmi fehudnâ Allah buyurdu ki ey Musa şüphesiz ki ben gönderdiklerimle sana vahyettiklerimle ve seninle konuşmamla seni insanların üzerine seçtim. Artık lütfundan sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين Biz nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini ona Tevrat'a ait levhalarda yazdık da dedik ki artık bunları kuvvetle tut.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 Onlar her mucizeyi görseler de yine ona iman etmezler. Hem hidayet yolunu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu görseler onu hemen kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi şüphesiz onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kimseler olmalarıdır. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir.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 Görmediler mi ki gerçekten o ne onlarla konuşuyor ne de onlara bir yol gösteriyor. Onu ilah edindiler ve zalimler oldular. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين Yaptıklarına cidden pişman olup da kendilerinin gerçekten dalalete düştüklerini görünce yemin olsun ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bize mağfiret etmezse muhakkak hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Musa Tur dağından onların yaptıklarından dolayı kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce bana ardından ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine sabretmeden acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi de ey anamın oğlu doğrusu bu kavim beni hırpaladı ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık düşmanları bana güldürme.'' ve beni bu zalimler güruhuyla beraber tutma dedi. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين Musa Rabbim bana ve kardeşime mağfiret eyle ve bizi rahmetine koy. Çünkü sen merhametlerin en merhametlisisin dedi. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين Şüphesiz ki buzağıyı ilah edinenlere yakında Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet erişecektir. İşte iftira edenleri böyle cezalandırırız. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Kötülükleri yapıp da sonra ardından tevbe edip iman edenler ise muhakkak ki Rabbin bunun bu tevbenin ardından elbette gafur, çok bağışlayandır.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 Onları da o şiddetli sarsıntı yakalayınca Musa dedi ki Rabbim eğer dileseydin buzağa tapanlara engel olmadıkları ve onları terk etmedikleri için onları da ve dileseydin beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bazı beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin? Helak etme ya Rabbi. Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla kimi dilersen küfürlerindeki ısrarları sebebiyle dalalete atar, kimi de dilersen hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bize mağfiret eyle.'' Bize merhamet buyur. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın.